yule mtu anayekuudhi kurudi kurudi nyuma kutoka maana dhulma anayoifanya yule khasimu wako akarudi nyuma na kuacha ile dhulma anayoifanya kadhalika wanadamatuhu wa'tidharuhu na yawajibisha yeye kuacha au kujuta kujuta kwa yale aliyokufanyia na kukuomba wewe msamaha ولوم الناس له كذلك yawajibisha lawama za watu juu yake bimaana watu watamlaumu leo akufanyia ubaya wewe umsamee waachana naye kesho wakufanyia ubaya mwisho watu waona ule ubaya na ukufanyia subaha ah, bwana sasa unzidi bwana mwenzako haja kufanya chochote yuwakusamehe kutaja kwa maneno mazuri wewe umeng'ang'ana tu wataka kumuudhi bwana wewe hujajibu mtu waona watu wengine wamemsimamia awe unzidi sasa wachana na mwenzako haja kufanya kitu utaona watu wenyewe wamlaumu katika hilo فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله kuhurudi nyuma baada ya kuwa amuudhi mwisho atakuwa amuonea haya ajuta kwa yale aliyomfanyia bali yasiru muwariyan lahum bali si ajabu akageuka akawa ni mwenye kumnusuru ampenda na kumnusuru yule anayemuudhi na hili Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika kitabu chake sema hadha maana kauli ta'ala idfa billati hiya ahsan na aya anza wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a mema na maovu hayalingani haiwezi kuwa sawa idfa billati hiya ahsan pinga ovu kwa lilio jema zaidi bimaana mtu akufanyia uovu wewe mfanyie wema فإذا الذي بينك وبينه عداوة unapofanya hivyo hapo yule ambaye baina yako wewe na yeye pana uadui kaannahu waliyun hamim atakuwa kama rafiki na jamaa anayekuonea uchungu ghafla badilika lakini hili au daraja hii kuipata wama yulqaha illa alladhina sabaru lakini hawapewi wema wema huu hawapewi isipokuwa wanaosubiri wama yulqaha illa dhu hadhin adhim wala hawapewi isipokuwa wenye bahati kubwa hao ndio wanaopewa jambo kama hilo kwa hivyo fanya subra huyu unayemuona kufanyia uadui ukamsubiria na kumsamehe huenda akageuka akawa rafiki yako wa karibu sana na haya yafanyika sana tena kadhalika an yatanabaha annahu rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan liziyadati sharri khasmihi wakati mwingine ule khasimu wako aweza kuwa na nguvu zaidi kuliko wewe na mfano mzuri kabisa wa hili ni viongozi kiongozi aweza kufanyia dhulma lakini yeye katika hatamu za uongozi akudhulumu wewe katika hali kama hii uki ukisamee na kuachana nayo huwa ni kheri kwako lakini ukaonyesha kuwa mimi nitakurudishia wewe kile kibao ulichonifanya nitakurudishia kama vile vile subhanallah yale matatizo ambayo yatakuandama ni mengi zaidi kuliko vile unavyofikiria wewe sasa kuna wakati mwingine kule kulipiza ni sababu ya kuzidisha ile shari kutoka kwa yule hasimu wako kadhalika wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'i al-adha allati yusiluha ilayhi azidi kupata nguvu katika nafsi yake kukufanyia wewe shari bali afikirie sasa ni kuudhi kwa njia gani nyingine atafuta njia ambayo atakuudhi nayo nyingine kwa hiyo hili lazima pia liwe katika akili yako kwa wakati mwingine ni bora ufanye nini usamehe uache ili kuepuka shari na haswa likiwa jitu nsafihi safihi hujibiwa kwa kunyamaziwa na kuachiwa kwa sababu kumjibu ndiyo kuzidi kumfanya azidi kukuudhi ambapo ingelikuwa yatosheleza ule udhi aliofanya mwanzo kama huwa almushahid ni jambo kila mmoja alishuhudia kwa kuna watu wakikabiliwa shari kwa shari kama wanavyoifanya wazidi kukufanyia shari فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر akisubiri na kusamehe atakuwa na amani kutokana na madhara kama haya kumpata walaqilu yakhtaru a'zama ad-dararain bidaf'i adnahuma na mwenye akili akiangalia akaona madhara haya ni makubwa zaidi yatakayopatikana katika lile jambo basi akastahimili yale madhara madogo sababu yote maili haya yaweza kuwa kwa wewe madhara siona kuwa mimi nikisubiri nitaonekana mnyonge na kadha mimi nataka kulipiza bwana wakati mwingine yale madhara unaoona yanapatikana ni kheri kuliko kutafuta madhara ambayo atakuja kuwa makubwa zaidi kwa wewe kulipiza wamjua huyu mtu fulani lau kama nitashindana naye yeye ana wasta huku ana wasta huku aweza kufanya hivi aweza kufanya haina haja chana naye bwana uepuke ile shari yake na bora zaidi atamsamehe mwacho yashaisha basi hakuna haja kutafuta balaa umeona bwana mmoja namjua ana nguvu zake ajua kutia ngumi huyo ajua kupigana ngumi vizuri kabisa kuna mahali wamfunga foleni hivi mambo ya serikali tu serikali yani kwenye ofisi za kiserikali mara wakaja vijana wawili wakubwa hivi wakaruka foleni wakaingia mbele hasa watu wamesimama hapa saa zote ingia mbele bwana yule bwana alikuwa na mke wake amwambia mtakubalije ah, amwambia wewe nyamaza tulia nyamaza bwana kwani nini si kwenda tu pale mbele atafanyiwa alafu taondoka saa wako akina mama wengine huwa wana ulimi mrefu nyinyi kama nani mwingine sasa mwanamke mwingine alipiga kelele pale mbona maruka watu mama aligwarurwa makofi huyo hiyo mijitu kumbe haina rahma shekh miovu kabisa pigwa makofi vikatandikwa na hakuna yoyote aliyemsaidia maana ukiiona hiyo mijitu mikubwa yani we ukimwona yule mwenzako alipotandikwa uweze makitu kitu waangalia tu sasa yule bwana amwambia mke wake waona waona ulikuwa unataka mimi mfanye vile ah, lakini wewe hakuna cha kujua ngumi hapa wala nini mijitu miwili mikubwa hiki tufanye hivyo tafanya nini sasa wakati mwingine ile shari iwache vile vile ilivyo usiende kutafuta ikawa ni shari kwani kule kule wao kuwatangulia si wao waona ni shari sio ilikuwa ni kheri ile shari iishie hapo hapo kuliko wewe kwenda kutafuta shari nyingine ya kupigwa makofi ya nini ya nini wewe waona hapa mimi shari nikiizuia kwa shari hapa naweza kujitia kwenye matata wachana naye tu wakati mwingine kuiwacha ile shari pale pale ilipo ni kheri sababu yote ni madhara kweli lakini haya madhara ni madogo ukipima yale makubwa zaidi yatakayotokea wachana nayo وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه na ni mangapi yamevutwa katika ya shari kwa kulipiza na kukabili shari kwa shari kiasi ambacho yule aliyefanyiwa ile shari baada ya kulipizwa baada ya kulipiza akaona ile natija yake vile ni mbaya akashindwa kuzuia ile shari kubwa inayokuja kama huu mfano niliotaja kuna mambo mengine waweza kuyaona ya shari lakini kuyawacha katika ile ile hali yake ni bora acha tu hivi وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه na ni ngapi katika nafsi zimeondoka duniani na uongozi na mali lau kama yule aliyedhulumiwa angesamehe angebakia hai pengine angebakia na mali zake angebakia na heshima yake lau kama angesamehe kwa mtu atakana apime hili ukiliweka mbele ya macho yako wakati mwingine utaona kuwa afadhali samehe afadhali samehe سبب نفوات أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم بي أفهمك من يكزوية كلا نبفني وجامبه ألبيزا هنا صبرا لازم أتانكيا كتك ظلما مشوكش أتانكيا كتك ظلما فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة kwa sababu hii nafsi hii haisimamii katika kile kiwango cha uadilifu ambao ni wajibu juu yake mwanzo si kwa kujua kiwango wala katika kutaka kule kulipiza kwa mfano yule aliyekuudhi amekufanyia jambo chukulia wewe amekupiga ngumi hivi katika akili yako waweza kupima kiwango cha ile ngumi aliyokupiga mpaka uiregeshe vile vile waweza kupima kwa mashini gani utapima kwa hujui wewe kile kiwango sio na katika kule kulipiza kwako na kutaka kulipiza una hakika kuwa utalipiza kile kile kiwango ambacho yule alichokufanyia kumbuka Allah akwambia nini wajazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha lazima iwe mfano wake au chini yake bimaana ukipita utakuwa wewe ndio nani ndio dhalim ahidi nani ambaye waweza ngumu sana utapima kiasi gani we ili ulipize vile vile kwa mara nyingi utaangukia katika dhulma wa rubama ajazat an al-iqtisari ala qadri al na wakati mwingine ile nafsi yashindwa kulipiza kwa kadri ya ile haki haki yake yani iliyofanyiwa dhulma nakusudia kuwa na mimi napiga mfano huu kwa sababu uko wazi zaidi yule bwana amekudhulumu amekupiga amekupiga ngumi mfano ngumi hivi wewe wafikiria nafsi yako ukimlipiza utamlipiza moja ah yule halipizwi na ngumi mwanzo atalipizwa na mtama huo ndio yuanza huo ule mtama ule wampige ule wamweka juu ya hewa mwanzo hajafika chini mwanzo ashakula kama tatu nne hivi chini ndio nafsi yako yasikia yasikia raha namlipiza bwana kisha uona ah, bado mzima bwana wacha niongeze mbili tatu waongeza kumbe ndio wafanya nini sasa ndio wafanya dhulma wamdhulumu yule mtu wamdhulumu ni kweli mwanzo alikuwa yeye ndio nani ndio dhalim lakini baada ya kufanya hivyo ishageuka sasa wewe ndio umekuwa dhalim kwa sababu hukumlipa kama vile alivyokufanyia na nafsi iko hivyo daima haitosheki kwa kadri tu ya ile dhulma iliyofanywa peke yake bali yatamani kuzidisha zaidi na zaidi na zaidi wewe angalia tu mtu aibiwa simu tu zile lana anazozitoa hazifanani na bei ya simu wallahi alazim aweza kulaani huyo yani lau kama utaangalia zile laana anazozitoa subhanallah do anaibiwa nini mguu kwenda nini kumenkia tu hicho kiatu chenyewe yebo yebo wejiangalia hapo tu je ukimpata huyo mwizi adeba yebo yebo <laughs> mkoona mwizi alisho pilipili kweli kweli ala pilipili huyo siku moja mwizi anshikwa kalisho pilipili yualia ambao kula ali utakula sasa kiwa chakula kidogo tu apigwa makonde kalishwa pilipili mpaka macho amegeuka mekundu yuala atafanyaje nafsi ziko hivyo yani zataka zikikulipa zikulipe kisawasawa yani mpaka ukumbuke siku nyingine utofanya tena lakini ndio sawa hiyo msawa hiyo kwa kadri ile dhulma lipa kwa kadri ile dhulma si zaidi na hili ni ngumu kwa nini nasema fa innal ghadaba يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل غضب zaweza kumpelekea mtu katika kiwango ambacho hafahamu kile anachokisema wala anachokifanya ukamwona mtu afanye kitu ah huu ndo fulani huyu e, ndio huyo huyo lakini ghadhabu zimempelekea huko uweza kumwona kila siku rafiki yako watembea naye hujui kama ujamaa akipandwa na hasira iko hivi siku ukamwona amepandwa na mori na asira hata we hakuoni mbele ya sura zake yuenda tu hivi mimi na sahibi yangu mmoja akishukua na asira namjua ah hajui mtu akili yake kama aruka hivi siku moja ameibiwa sasa akaambiwa mtu fulani ndio kuibia kule kutembea kule mjitu manake akitembea njiani hivi kila anayemuona yakimbia fikiria wewe ile sura yake itakuwa iko vipi yani kama mwenda wazimu aswa kisha akimaliza mwambie ah nakuona ah bwana wewe utafanyaje? Ah, nilikuwa na hasira pale tafanyaje kuna jamaa kuja kani na, na, na keti kidogo hivi bwana aniibia ani simu kajua nani lakini najua tukio moja yule bwana aliiba akaambiwa bwana ashaambiwa wewe wallahi siku pili aliregesha ile simu bila ya kumuona bwana mregesheni mwambie basi pole bwana sifanyi tena maana yake angemkamata sio angemfanya nini wajua kuna watu subhanallah wana hasira mbaya wakati ana hasira akikushika aweza kukatakata na meno yake amjui hivyo eh? amjaona shaona mtu miakiliwa hiyo hii shingo hapa ikakatwa mshipa yote na meno lakini alikuwa yastahili alikuwa mwizi amemwibia mwenzake na akampiga mwenzake na panga hivi na kichwa yule mwenzake sasa yuko pale ah eh, akamrukia hivi hii hapa yakenda na nyama yote mpaka kafa sio afahamu eh, akamrarua rarua hii, hii mshipa hii kwa meno hii kama simba vile anavyofanya hata mat si asira kitu kibaya bwana kamkata huku kamkata na huku na huku yani ukimwona hana shingo hii hapa hivi hana tena hana tena hizi nyama za hapa hizi zinkwenda mwanzo kaanza kifanya hivi damu zote za ruka huko na yuko hivi siku ya pili rafiki yako mzima tena ah mwambie ah wewe jana kumbe asema nilisikia raha nilipomfanya vile nasikia roho yangu baridi hivyo ndivyo ilivyo nafsi katika kulipiza yataka kulipiza mpaka isikie ah hapa nilipofikia nini napata kama shifa nilikuwa kama ni mgonjwa hapa napata shifa sasa saa nyingine ya kupeleka mbali ya kupeleka mbali sana kwa mtu achunge wakati kama ni bora ufanye nini samehe bwana wacha basi sababu hapa nikifanyia kazi ile hasira na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuhusia yule sahaba alimwambia nini la na inshallah hiyo mada yaja baada ya hii la taghdhab mlango unaofuata la taghdhab na huu ni wasia mkubwa sana mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia utakuta kuwa asilimia kubwa ya shari asili yake ni ghadhabu ni hasira hasira ndio inauharibu kila jambo la khair nasema فالمظلوم أو فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ولا لا يعقل ما يقول ويفعل فالمظلوم ينتظر النصر والعز مظلوم متى كظلميوا بلا شك أصبر نصرة كتوكناني كالله كو na Allah tampa izza فإذا انقلب ظالما ikiwa baada ya kudhulumiwa akamlipiza yule aliyemlipiza mpaka kapita mipaka amegeuka sasa kuwa nani amekuwa dhalim sasa akigeuka kuwa dhalim fasayantadhiru almaqta waluquba sasa asubiri hasira za Allah na adhabu ya Allah na kule alikuwa yongojea nusra sasa bora ni ipi bora ni pale ukumbuke maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith qudsi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala apa wa izzati wa jalali apa na utukufu wake juu ya yule aliyedhulumiwa na kumwambia ansurannaki walau ba'da hin mimi nitakunusuru Allah hakubali jambo la dhulma likaendelea bwana hakuna dhulma inayoendelea bwana iko siku inna Allah la yumli للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته اللهم طمولا يلي ظالم لكن سيوكو أم بيا لا إكفيك أولي وكتواك ألي الله سبحانه وتعالى بس هابو نيوكي بان هابو نيوكي ويبو الله سبحانه وتعالى كنا سباب زنزفوات ملك ونفكرين تماليزة اليوم والحديث ذو شجون kuzungumza hili la vutika hili kuzungumza hili la jahili wacha tu kwa sababu si ni darasa ya tarbia basi tuachane nayo iliyobakia inshallah nitajaribu nitajaribu inshallah kesho kumalizia باذن ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك